Antxon eh, Maia, maiatzaren bederatzean iraganen da, gazte agora foroa, e, zu eh, Eusko ikaskuntzako kide zira, eta beraz, maiatzaren bederatzi hortan, gazteak birtualki bilduko dira, zerra nahi du horrek? Bai, orduan, uh, egia da, aztepenean foro hori antolatua izan behar zela martxuaren uh, eta justu, ba, martxuaren... Asteburu buru berezi hori izan ginoen hauteskundeekin, egoera oso berezi horrekin eta aukeratu genuen uh, beste gumatean antolatzea. Et baina uh, azkenean, uh, ba ez dugu beste aukeratik izan, ba online modu hori uh, erabiltzea. Zenta, ez daigu, uh, egoera ez dela hobetuko horregatik ba, ez gu prezentzialki egingo, baina virtualki. Eta horrek mm. nahi du, ba, teknologia beste modu batekin erabili behar dugula, eta foro hori egingo dugula ba, bakutsak gure etzetik. Zer da gazteagora? Jakin behar da, lehenik gazteagora gazgaindiko proiektu bat dela, Euskal Lugaldeko gazten ezagutza hobetzeko eta eh, gure arteko eh, lankidetza babesteko. Mm. Aztapenean Eusko ikaskuntzak eh, jakin behar da bere mende urgenaren zat gerekizuela bat, susten bat, diagnostiko bat Euskal Lugalderi buruz, baikusteko mm. ba, ikusteko zentziren, plantatzen ziren jonka nagusienak, eta Eusko ikaskuntzako gazten nartzen, pentsatu ginuen, ba, olako hausnarketa bat, garatzen altzela ba, gaztean ikuspunduarekin. Eta horregatik hainbat partaide ere bildu ditugu, eta laguntzaile batzu ere bai, ba, partaideen artean badugu EGK, Euskadiko Gazteren Kontseilua, NRK, Nafarroko Gazteren kontselua, baita ere UEU, e eta babeslen aldetik ba, Euskadiko, Eh, euroeskualdearen laguntza badugu, baita ere gipuzkoko foru aldun mhm. Eta ba, proiektu garatu egin dugu. Elburua zen, ba, lugalde desbarinen arteko dinamika egitea lehenik, ba, lehenik egin donostin foro bat, abenduan, Gero beste bat iruñan otsailan eta hor ba, plantatu behar zen ba, iruga, foroa izbaraldeko gazteentzat mhm. ba, mm. ba, martuan. Mhm. Eta horregatik foro hori uh, eh, anturatzen dugu maiatzaren bederatzean goizez, eta gero mugagaindizko foro bat anturatuko dugu, ba hori orainik ezakigu noiz zehazki, hori ba egoeraren alabera moldatuko dugu, eta foro horietan plantatuko ditugu lau gai nagusi, Dai. lau landuko ditugu, Eta hor parte hartzaile guziek uh, gai bat aukeratuko dute. Bai. Eta lau hartaz izanen dira, gobernantzarena, mm -hmm. da lehenik ikustea zain den gazten parte hartzea esparru publikoan, politikoan. Gero bigarrena da eskuntza, mm da pente hausnarketa baten egiteko eskuntza formala eta informalari buruz. Gero irugarren ardatza da eust, Karadi lotuko politika publikoak, ele anistasunaren kezka ere bai, eta azkena da e, ongi izate materiala, etxe bizitza eta lana ere bai. Elburua da gai hori eriburuz piskabat ez tabaidatzea eta ikustea luraldeka ze gai plantatzen diren, eta ze kezka erronka plantatzen diren, eta gero ba, mugagain dizko dinamika baten sortzeko eta babesteko. Mm. ba, Furu hori, ba, maiatzaren, bederatzaren, furu horren elburua da ere, ba, iparaldeko gazteak, ba, gure burua ongi ezagutza ere bai, zenta ba, uste dugu gure lujaldea ez gura beti zigarri ongi ezagutzen, mm -hmm. eta ikusiko, ba, asko girela, ba, hausnarketa horiek egiten ditugunak, mhm. eta gero, ba, ikusteko zein diren beste lujaldeen kezkak, eta uste dugu ere bai, ba, direla, ba, denak ari girela errealitate oso desberdinetan, ba, ekonomiari buruz, hezkuntzaren inguruan, baina haman komuneko ba, erronka eta zakit kezka eh, nahiko mhm. berdintxoak dira. Gure buruari panatzen dugu nahiko berdintxoak dira. Mhm. Eta horregatik, ba, foro hori dinamika orokor batean sartzen da, eta ba, noski orainko egoera ikusiz ba, beste, uste ba, beste kezka berezi batzu agertzuko direla, ba, dibidez koronavirusaren ba, kudeatze hori nola lugaldeka nola kudeatu den, eta ikusia ba, mugaren protagonismoa kudeatze hortan ere bai. Mhm. ba, horregatik, gait berezi batzu uh, agertuko direla uste dugu ere bai. Mhm. Pentsatzen dut, eh, izena emaitea eman beharko dela eta noiz arte bada beraz epea? Hori da, ba, izena emaiteko uh, eusko ikaskuntzaren webgunean eta maiatzaren sortzi arte uh, izena emaiten alda. Eta hor jakin barda ere bai, ba, dena euskaraz eta frantzesez egingo dela, bi izkuntzetan eta mm, ba, amasei eta ogoita amabost arte bat dira, ba, bora asko da, baina gazte izatea eta gazte di lotuko hausnarketak, uste ze, dugu ba, bizpairu belaunaldi sartzen dituera, integratzen mhm. dituela eta horregatik amasei eta ogoita amabost urteko gazteak animatzen ditugu, iparaldeko egoeraren ezagutzeko, eta ba, gero sartzeko dinamika oroko hortan, eta gero mugagendizko perspektiba horren lantzeko. Ados, ba, Antxon Maia uste dut eh, dena errandi guzula, be, milesker eta kurai jaon, beraz, ba, eh, horrentzat. Laister arte? Bai, aio. Aio.